Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Վաղը հայտնի կլինեն սահմանադրական հանրակրվեի վերջին արդյունքները։ Սամանադրական հանրակրվեի անցկացման վերաբերյալ ԼՂՀ արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում 3 լարվածության աճ է արձանագրվել։ Այսօր Ասկերանի վերածննդի օրն է։ Փետրվարի 23-ին կկայանա 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի առաջին լիակոմար նիստը։ Մայրենի լեզվի միջազգային օրը հանդիսավորությամբ նշվել է Արցախի պետական համալսարանում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Երեք տեղի ունեցել Արցախի հանրապետության համանդրական հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Այն վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Սերփուի Արզումանյանը։ Նիստին փետրվարի 20-ի հանրակրվեի նախնական արդյունքների արձանագրությունը 6 կողմ եւ 1 դեմ արդյունքներով հաստատելուց հետո նա ներկայացրել է հանրակրվեի նախնական տվյալները։ Հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովը հիմք ընդունելով ընտրատարածքներում քվեարկության նախնական արդյունքներն արձանագրում է։ Հանրակրվեի մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ընդհանուր թիվը ըստ ցուցակների կազմում է 103818 քաղաքացի, կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 69570 դեմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվը 7686 քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 79428 եւ անճշտությունների չափը 0 Սրբուի Արզումանյանի խոսքով հանրակրվեի վերջնական արդյունքները հայտնի կլինեն փետրվարի 23-ին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Սահմանադրական հանրակրվեի անցկացման վերաբերյալ ԼՂՀ արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել։ Նրանում մասնավորապես ասված է. Նոր սահմանադրությունը կոչված է շարունակելու առաջին սահմանադրությամբ ամրագրված պետականաշինության ավանդույթները, նպաստելու երկրի ինքնիշխանության հետագա ամրապնմանը, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության ապահովմանը, պետական կառավարման համակարգի կատարելագործմանը, անկախ դատական իշխանության արմատավորմանը եւ տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխմանը։ Կարևոր նորամուծություններից է օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի տրամադրման միջոցով հանրապետության քաղաքացիների ուղակի մասնակցության ընդլայնումը պետական գործերի կառավարմանը, այդ թվում սահմանադրության փոփոխությանը։ Փետրվարի 20-ի հանրակվեն դարձավ կամարտահայտության հերթական ակտ Արցախի ժողովրդի համար, որն իրացնում է միջազգային հիմնարար փաստաթղթերում ամրագրված անկապտելի իրավունքը ինքնուրույն որոշելու իրապական, մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ։ Փետրվարի 21-ին եւ լույս 22-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում արձանագրվել է լարվածության աճ։ Հակառակորդը D44 տիպի հրանոթներից 60, 82 եւ 120 մմ-անոց mm ականանետներից ու տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 105 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 1500 գրակոց։ Արևելյան եւ հյուսիսարևելյան հատվածներում հակառակորդն ակտիվորեն կիրառել է D44 տիպի հրանոթ եւ տարբեր դրամաչափի ականանետներ, ընդհանուր առմամբ արձակելով 36 արկ, որից 15-ը հրանոթից, 21-ը ականանետներից։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված հաղորդագրությունն առայն, թե իբր փետրվարի 21-ի գիշերն Արցախյան ուժերը ձեռնարկել են դիվերսիոններ թափանցման փորձ եւ կորուստներ կրելով նահանջել գելման դիրքեր, իրականությանը չի համապատասխանում։ Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը հայտարարում է, որ հակառակորդ երկրի ռազմական գերատեսչության կողմից տարածված տեղեկատվության ամբողջ տեքստը հորինվածք է։ Ավելին, Նման ապատեղեկատվություն տարածելով ադրբեջանական քարոշիա մեքենան փորձում է ինչ-որ կերպ արդարացնել իր իսկ կողմից 3 գիշեր Արցախյան դիրքերի հրետանային արկակոծության փաստը։ Ավելացնենք նաև, որ ադրբեջանական զինուժի հրետակոծության արդյունքում պաշտպանության բանակը կորուս չի ունեցել եւ շարունակում է առաջնագծում հանդես գալ պարտադրողի դիրքերից։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Մարս խորհրդի կողմից պատմական որոշման ընդունումից ընդամենը 2 օր անց Բաքուն ցույց տվեց իր իրական դեմքը։ Հարցը ուժի հարթություն տեղափոխելու առաջին փորձը փետրվարի 22-ին էր։ Դեպքի վայրը Ասկերան ավանի Աղդամին հարակից տարածքը, որտեղ քարերով, ձողերով զինված եւ իր ճանապարհին ամեն ինչ ջարդուփ շուրանող բազմահազարանոց ադրբեջանցի խաժամուժին Արցախահայությունը արժանի հակահարված տվեց։ Տարիներ անց Ասկերանի քաղաքապետարանը փետրվարի 22-ը Ասկերանի վերածննդի օր է հռչակել։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը փետրվարի 21-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների եւ խմբակցությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Քննարկվել է 5-րդ նստաշրջանի օրակարգում ներառված հարցերի պատրաստվածության աստիճանը։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստը տեղի կունենա փետրվարի 23-ին ժամը 11-ին։ Նիստի ընթացքում նախատեսվում է նաև օրենսդիր գործադիր հարցոպատասխանի ընթացակարգ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը հանդիպումներ է ունեցել Արցախի համանadrական հանրակրվեին դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային մի քանի դիտորդների հետ։ Հյուրերի խնդրանքով պաշտպանը ներկայացրել է գործող համանadrության եւ նախագծի միջև արկա մարդու իրավունքների ոլորտին առնչվող հիմնական տարբերությունները, ինչպես նաեւ անդրադարձել ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կատարած դաշնություններին եւ Եվրոպա կատարած այցի արդյունքներին։ Քննարկվել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության հիմնական ուղղություններին, ինչպես նաև Արցախում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների բացակայության հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Ռուբեն Մելիքյանն ընդգծել է, որ Արցախում հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցների գործունեությունը կարող է կանխարգելիչ նշանակություն ունենալ Ադրբեջանի կողմից նոր ռազմական ագրեսիա սանձազերծելու համար։ Ռուսաստանը Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների հետ շարունակում է ակտիվորեն առաջ տանել այնպիսի քայլեր, որոնք թույլ կտան օպտիմալ պայմաններ ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ կառուցողական բանակցություններ անցկացնելու համար։ Այս մասին Մոսկվայում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Համանախագահներն այլ ընտրություն չունեն, քան քաղաքական դիվանագիտական միջոցները։ Մենք շարունակելու ենք Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերների հետ ակտիվորեն առաջ տանել այնպիսի քայլեր, որոնք թույլ կտան օպտիմալ պայմաններ ստեղծել Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման շուրջ կառուցողական բանակցություններ անցկացնելու համար։ Դրանք կթուլացնեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցի շուրջ ստեղծված զգացմունքային մթնոլորտը եւ թույլ կտան բանակցային սեղանին հստակորեն քննարկել խնդրի կարգավորման այն առաջարկները, որոնք առաջ է բերել ռուսական կողմը եւ որոնց աջակցում են Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ համանախագահները, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Էներգետիկ անկախության քաղաքականությունը Արցախի կառավարությունը որթեգրեց 2007 թվականին։ Այդ պահի դրությամբ Արցախում էլեկտրակայանի արտադրողը միայն Սարսանք հեկն էր։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Էներգետիկ անկախության քաղաքականությամբ 2007-ին հիմնադրվեց Արցախ ՀԿ ընկերությունը 50 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ, տարեկան միջինը 100 միլիոն կիլովատ ժամ էլեկտրակայանի արտադրությամբ եւ միակ 1976 թվականին կառուցված Սարսանգի հիդրոէլեկտրոկայանով։ Նույն ժամանակ Արցախում էլեկտրակայանի սպառման ծավալը կազմում էր 225 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրակայանի։ Պահանջարկի ու առաջարկի ծավալի զգալի տարբերությունն էլ կառավարությանը ստիպեց փնտրել ինքնաբավության ուղիներ, որpիսով եւ ընդունվեց փոքր հեկերի կառուցման ծրագիրը։ Ու առաջին փոքր հեկը թրեղի մեկը շահագործման հանձնվեց 2010 թվականին։ Այս ռովադրությամբ Արցախում գործում են 1 տասնյակից ավելի փոքր հեկեր, իսկ արդյունքում 2016 թվականին էլեկտրակայանի արտադրության ծավալը գրեթե կրկնապատկվել է, հասնելով 192 միլիոն կիլովատ-ժամի։ Սակայն տարիների հետ աճում են նաև սպառման ծավալները, դրա մասին են խոսում Արցախ էներգո փակ բաժնի տիրական ընկերության տնօրեն Տիգրան Ծատերյանի հաղորդած տվյալները։ Եթե 2012 թվականին ընդհանուր սպառում կազմել է մոտ 260 միլիոն կիլովատժամ, ապա 2016 թվականին այն կազմել է համարյա թե 300 միլիոն կիլովատժամ, եթե 2011 թվականին մոտ 260 միլիոն կիլովատժամից 121.7 միլիոն կիլովատժամ, այսինքն մոտ 47%-ը ձեռք էր բերվել տեղական գործողիկերից, ապա 2016 թվականի արդյունքներով 299 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրակայանի էներգիայից 296 միլիոն կիլովատժամը արտադրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, այսինքն 99% էլեկտրակայանի։ Ընթացիկ տարում, ինչպես հաշվարկել են ոլորտի պատասխանատուները, պահանջարկը կաճի եւս 30 միլիոն կիլովատ ժամով, պայմանավորված Կաշենի հանքարդյունաբերական համալիրի հզորության մեծացման հետ։ Ընդհանրապես տնտեսության զարգացման համընթաց աճելու է նաև էլեկտրակայանի պահանջարկը, սակայն Արցախ էներգոյի տնօրենը վստահեցնում է, որ այդ հանգամանքը խնդիրներ չի առաջացնելու համակարգի համար։ Ավելին Տիգրան Ծատերյանը տեղեկացնում է, որ առաջիկայում Արցախը կդառնա էլեկտրակայանի արտահանող երկիր 2017 թվականի հաշվարկները մասնավորապես այսպիսինն են կարտադրվի մոտավորապես 370 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրակայանի, լույս մոտ 330-ը կսպարվի տեղում, Արցախում, իսկ մնացածը արդեն կարտանի Հայաստանի Իդեպ ընկերության տնօրենի խոսքով այս տարի մասնավոր հատվածում գործող փոքր հեկերի շարքը կհամալրվի եւս 3 հեկով։ 2016-ին եւս 2 հեկի կառուցման աշխատանքներ է սկսել նաեւ Արցախ հեկ բացբաժնի տիրական ընկերությունը։ Պետք է նաեւ նշել էներգետիկան կախության ծրագիրը նաեւ նոր աշխատատեղեր է ստեղծել Արցախում։ Աշխատանքներում հիմնականում ներգրաված են հեկերի հարևանությամբ համայնքների բնակիչները, ինչը յուրովի նպաստում է համայնքների զարգացմանը։ Մարաքաղաքը շրջկենտրոնի հետ կապող ճանապարհին գտնվելու հանգամանքը նպաստում է գյուղում արտադրված մթերքի իրացմանը։ Այս հանգամանքն էլ իր հերթին նպաստում է, որպիսի նոր մարաղայում գյուղացին շահագրգռված լինի տնտեսությունը մեծացնելու, անասունների գլխականակը շատացնելու, մշակվող հողատարածքները ընդլայնելու, ինչպես նաև տնամերձը խնամելուն։ Գյուղացիների չաթերն էլ այն կարծիքին են, որ եթե ճանապարհի այդ հատվածում ունենային բավարար պայմաններով շինություն շուկա հիմնադրելու համար, արևտուրն ավելի կզարգանա, եկամուտն ավելի կաճի կօգնի, որ ծախենք ապրանք։ Չեն կարող վաճառել, որովհետև տեղ չկա, հարմարություն չկա, որ վաճառեն։ Շուկան կառուցելու միտքը ծնվել է նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ, ինչպես համայնքի ղեկավար Ռոմա Կարապետյանն է ասում, նախագահը սովորություն ունի Մարտակերտ գնալու ճանապարհին կանգ առնել գյուղում, հետաքրքրվել մարաղեցիների կյանքով, առօրյայով տասնյակ անգամ հանդիպել է մեր ժողովուրդի հետ, մեզանից ավելի լավ գիտի մեր խնդիրների ու մեր խնդիրները։ Հանդիպումներից մեկի ժամանակ տեսավ, որ ժողովուրդը ինչ վատ պայմաններում է իր արևտուրը իրականացնում, մսավաճառները միս էին վաճառում, ելի ոչ նորմալ պայմաններում, ինքը նկատում է վաղուց, որ Համակի բնակչությունը աշխատասեր է, իրանք իրանց արտադրանքը անպայման ուզում են վաճառեն, բայց ցավոք հարմարություն չկա։ Ինքը անմիջապես տեղում նախաձեռնեց, ասած գյուղի համար հարկավոր է մի հատ շուկա կառուցել։ Արդեն հիմքը դրված է, պատերի մի հատված է շարված։ Այս օրերին սակայն շնորհարական աշխատանքները դադարեցվել էին եղանակների ձյանտեղումների պատճառով։ Ամեն դեպքում համայնքի ղեկավարը վստահեցնում է, որ միջև բերքահավաքը շուկան պատրաստ կլինի իր դռները բացելու թե վաճառողների, թե գնորդների առջև։ Գյուղացիներն էլ բնականաբար մեծ ողջորությամբ են սպասում այդ օրվան։ Շատ ուրախացան, որ վերջապես իրանք կարողանալու են իրենց արտադրած ապրանքը վաճառեն նորմալ պայմաններում։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 1999 թվականին փետրվարի 21-ը հրճակեց որպես Մայրենի լեզվի միջազգային օր՝ ի նպաստ լեզուների իրավունքների ճանաչման եւ գործածության։ Մայրինի լեզվի օրն սկսեց շրջանառվել 2000 թվականից։ Երեք այդ օրը հանդիսավորությամբ նշվել է Արցախի պետական համալսարանում։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Արհասարակ լեզուները մարդկության նյութական եւ հոգեվորի ժառանգության պահպանման եւ զարգացման ամենահզոր գործիքն են։ Հայ ժողովրդի մշակութային գանձարանում ամենամեծ եւ թանկագին հրաշալիքը հայոց լեզուն է, Մեսրոպյան գրով անմահացած մայրենի լեզուն։ Մայր բուհի հայոց լեզվի դասախոսն Ունե Խաչատրյանը բացման իր խոսքում այսպես բնութագրեց Մայրենին. Մայրենին սրբություն է, ռազմավարություն։ Եթե կարողանանք ներկայացնել, թե ինչ է նշանակում մեզ համար մայրենի լեզուն, արժանի կդառնային ոչվելու այս լեզվի կրողը, արժանի ժառանգ զանգի հանցելու։ Նա է միշտ հնարավորություն տվել արտահայտելու մեր մտքերը, ներկայացնելու ինքներս մեզ, իսկ այսօր մենք ունենք նրան ներկայացնելու հնարավորություն։ Գուցե ասեինք, որ նա նուրբ է ու գեղեցիկ, բայց ոչ, նա կոզիտ է, չի սեթևեթում։ Իսկ բացության մեջ այնքան գեղեցիկ, որ որեստի կարիք չունի։ Նա նման չէ այն լեզուներին, որոնք առաջին տողերից գրավում են, ոչ, նա գրավիչ չէ, այլ խորհրդավոր է եւ միշտ ոշտված զարգացնելու կարողությամբ։ Լեզուն պետք է պահել սրբորեն, այս են падգամում մեզ կրթողները։ Լեզուն մոռացողը կհամարվի դավաճան, պետք է կարողանալ ընդմիշտ պահպանել մեր ոսկեղենիկը, քանզի դրա պահպանմամբ մենք կոչված կլինենք պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Պետհամասարանի ուսանողները մեկը մեկին լրացնելով հանդես եկան գեղեցիկ բանաստեղծություններով ու մայրենիին նվիրված յուրօրինակ ասույթներով։ Եթե կարողանայի մանկական դերվիկ օտովան տկար, հնչում էր իր մեջ դուրնի ստանդարտան, դու ինչպես բղտեր եք տպից օրը, ես պանդուղտ է յոտավի տանը, եթե հարկ է ինձ այդացիր է թվով իմ ինքը հայտնել օտար բարերով, եթե սիրելի կարելի չէր ինձ, որ ձայն ողջունի, Արցախի հանրապետության գրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության լեզվիտեսչության պետ բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Արտակ Գուլյանը շնորհակալություն հայտնեց Մայրբուհին նման հետաքրքիր միջոցառում կազմակերպելու համար, նշելով, որ սա եւս մի հնարավորություն էր վերստին ըմբոշխնելու հայոց լեզվի հմայքը, ուժը եւ զորությունը։ Երբեմն տպավորություն է ստեղծում կամ այսպես ասեմ, մի թուրք արդեն շատերի մոտ, որ լեզվի պաշտպանության լեզվի պաշտպանության խնդիրը միայն լեզվի տեսչության իրականում լեզվի պահպանության լեզվի խրամքը ընդհանրապես յուրաքանչյուր ստեղծում յուրաքանչյուր ստեղծում Եվ դրա համար մենք ամեն անգամ մեծանում ենք աշխտեսին, նրա գյուտը, նրա տարերը, որոնց միջոցով մեր լեզուն մնաց անսասան։ Եվ կա նաև ևս մի շատ կարևոր նախապայման։ Մենք գիտենք պատմությունից եւ 5-րդ դարում հայ ժողովրդի զորման, հայ ժողովրդի վերացման վտանգը նորից դանոբելակերի պես կախված էր հայ ժողովրդի գլխավորերում։ Միջոցառման ավարտին մայրենին անաղարտ պահելու համար մայրբուհի մի խումբ դասախոսներ ապարգևատրվեցին լեզվի տեսչության պատվոգրերով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մեկ լուր մարզասերների համար Երևանում ավարտվել է երիտասարդների ձյուդոյի Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունը։ Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանը նշել է, որ առաջնությանը մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության մարզերի, Երևան քաղաքի եւ ԼՂՀ մարզիկները։ Մեր մարզիկներից մրցանակային առաջին տեղ են գրավել երկու հոկի, երկու մարզիկներ էլ զբաղեցրել են երկրորդ եւ երրորդ մրցանակային տեղերը, ասել է Իվան Ազիզբեկյանը։ Գլխավոր մարզիչը նաև նշել է, որ առաջնության աչքի ընկած մարզիկները կհրավիրվեն Հայաստանի Հանրապետության ջյուդոյի հավաքական եւ հնարավորություն կստանան մասնակցելու Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, գիշերը եւ առավոտյան ժամերին հնարավոր են թույլ տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 11-ից 15 աստիճան, Так ученый.